Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Եվս մի ճամփորդություն բիզնեսի հետաքրքիր աշխարհում։ 7-րդ դպրոցի հարևանությամբ ազատամարտիկների փողոցում է գտնվում Լուսե նորաբաց խանութը լուսեն բացվել է ներկայացնելու միմիեն հայկականը։ Իսկ հիմնադիրը Ռամել Աղազարյանն է, ով ուդ գործեց բիզնեսի աշխարհ քաջ գիտակցելով առաջընթացի ճանապարհն ու ձախողման ռիսկը։ Բարև ձեզ, մենք գտնվում ենք Նորաբաց Լուսե խանութում եւ ինչպես անունն է ասում, Լուսե բավականին լուսառատ է այստեղ։ Ես պիտի ռադիոյում կդիրներին ասեմ, որ երեկոյան ժամը 8-ն է, արդեն խանութը փակվում է, բայց այդուհանդերձ մենք ժամանակ գտանք հիմնադիրի եւ տնօրենի հետ զրուցելու հենց այս ժամին, որովհետեւ նպատակահարմար էր այս ժամերին զրուցելը։ Բարև ձեզ, Ռամելա։ Ողջույն, Բարսիկյան։ Մենք չենք թաքցնում, որ ծանոթ ենք իրար, կրկին ուրախ եմ քեզ հանդիպելու, հատկապես այս գեղեցիկ սրահում մեր առաջին հանդիպման ժամանակ դու նշել էիր, որ ունես բազում գործարար ծրագրեր, ես այն ժամանակ ուզում էի քեզ այդ հարցազրույցը անցկացնել, դու մերժեցիր, պատճառաբանելով, որ կա հետաքրքիր մի գաղափար, որը շուտով կյանքի կկոչվի։ Փաստորեն գաղափարը կյանքի կոչվեց։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Սկսեմ դրանից, ինչպես դու նշեցիր, մինչև պատերազմ զբաղվում էի on-line գնումներով։ Պատերազմից հետո անընդհատ ամուսինս ասում էր. «Պետք է մեր սեփական բիզնեսը ունենանք»։ Ու միշտ ասում էր. «Ինչ գործ սկսենք»։ Ասում էի. «Հայք, հիմա դրա ժամանակը չէ, չգիտենք վաղը ինչ կլինի» ու տենց մնաց։ Բայց այս համար արդեն լրջորեն նորից ամուսինս ասեց. «Չէ, արի մի բան սկսենք, ինչ կլինի, կլինի»։ Ես ասեցի, եթե բիզնես, ապա ես միայն կբերեմ հայկական։ Լինի շոր, թե ուրիշ մի բան ասեմ ինչու, որովհետև պատերազմից հետո ես նկատում էի, որ լինի ինձ համար, բալիկիս համար, թե հարազատների համար նվեր ընտրելիս չեմ կարողանում ընտրել թուրքական արտադրանքի մի բան։ Դրա համար որոշեցի, որ հենց հայկական պիտի լինի, ինչ լինի։ Ու հենց այդ րոպեից սկսեցի փնտրել վերցրեցի հեռախոսս ու համացանցում սկսեցի ընտրել։ Ասեմ հեշտ չէր գտնելը հայկական ապրանքներ, բայց ոնց որ ասում եմ, մայստրոն իդեպ ասեմ, որ ես աշխատում եմ Արցախի պետական կամերային նվագախմբում եւ կոմիտասյանվան երաշտական դպրոցում։ Սա կողքից է։ Առաջնայինը անկեղծ ասած նայ։ Ու օր ու գիշեր փնտրում էի, փնտրում էի ու գտա։ Առաջինը գտա ծիրանեն։ Մեր տեղական Հայաստանից սկսված։ Ծիրանի, չէ՞։ Ծիրանը եւ ծերագործ աշխատանքները, որոնց հետո հետագայում իրականում հանդիպեցինք, ամուսիներով աշխատում են։ Մեկը կարում է, կինն էլ նկարում է Հայաստան։ Այո, հրաշք անձնավորություններ են։ Հետո գտա կամկամին։ Հիմա այս ամեն կհամտենանք, ավելի հա։ եւ կզրուցենք եւ կասենք, այո։ Պաստորեն Պամելա ջան, ես ասեմ, որ դու մինչ այդ զբաղվում էր, ինչպես դու նշեցիր, on-line, ինչ էիր վաճառում քո պատրաստած։ Ոչ, հայկական չէր, չինական էր, բայց էլի աքսեսուարներ էի։ Աքսեսուարներ, այո։ Հետո որոշեցիր, որ միայն ու միայն հայկական պիտի լինի։ Ես ձեր պաստառի վրա հենց նոր կարդացի լուսե տարբերվիր հայկականով, այո։ Այո։ Եվ այդ գաղափարը որոշեցիր, որ պիտի կյանքի կոչես այս ձևաչափով։ Հիմա այստեղ եւ քայլենք եւ ասենք ինչ ապրանքներ են։ Դու նաեւ ներգրավեցիր ինչպես Արցախից, այնպես էլ Հայաստանից, միայն թե հայկական լինի։ Սա ծիրանեն է, ձեռագործ աշխատանքներ, որտեղ որով զբաղվում է Անահիտը եւ Էդմոնը։ Անահիտը նկարում է, Էդմոնը կահում է։ Պայուսակներ։ Պայուսակներ են, դրամապանակներ են, քարտապաներ են, նոթաթեթրեր են, որոնց վրա մեր բոլոր թեփնոցներ, ականջողներ, որոնց վրա ամեն ինչ հայկական է։ Այո, նայեք մեր կենաց ծառը, արևը, Հետո նաև այստեղ ձեր խանութում բավականին մեծ տեղ է գրավում պայուսակների տեսականին։ Այո։ Պայուսակները արմատն է, պրավիզն է, ինչպես նաև, այո, ինչպես նաև մենք ձեռագործ պայուսակներ, որոնք մեր Արցախի աղջիկներն են անում, Էլինան, Ալոնան, ունենք էկոպայուսակներ, որոնք նույնպես մեր Արցախի աղջիկներն են էկոպարտիթերը, սարինե, եթե Այո, սարինեն, մեր շարֆիկերուկ։ Այո, շարֆիկներ ունենք, սյունե, ինքն էլ է արցախից։ Միջալո, չգիտեի սկզբից։ <laughs> Գրական էինք իր հետ շփվում, որից հետո հա հանդիպեցինք մեր խանութում, այ ասում եմ Ղարաբաղից ես, տենց իմացանք, որ Էլինան պես Ղարաբաղից է բավականին հետաքրքիր նախաձեռնությամբ եք մտել գործարար ոլորտ եւ որքանով ես տեղյակ եմ, դեռևս չունենք, չէ, նմանատիպ խանութ, որտեղ միայն արցախյան ու միայն հայկական է առհասարակ։ Ինչքան ես գիտեմ, չունենք դուք ուսումնասիրել եք նաև այդ շուկա։ Ուսումնասիրել եմ, այո։ Դա նույնպես ինձ պլյուս է։ հա։ Պետքա այդ լինի։ Այս պահին մենք գտնվում ենք, մենք գտնվում ենք Արցախի բաժնում, որտեղ ունենք Լուսինե Հարությունյանի աշխատանքները, որոնք նույնպես Արցախից պատրաստ են ու բնական ծաղիկներով է։ Մեր Արցախի ոչ, սա Հայաստանից է, իսկ այդ սրանք նույնպես բնական ծաղիկներից պատրաստված է։ Սրանք մեր Արցախի գործընկերներն են Արտման։ Արտման բարի, իսկ սրանք սրանք նույնպես ձեռագործ աշխատանքներ են, լինի Հայաստանից են ընտրել, բայց եւ որոշ համաճարակներ Արամատները եւս հայկական են։ Հայկական են, որոնք որակը երաշխավորում են, մեկ տարի երաշխիք ունենք, չժանգոտվող է Արարատ։ Մեր մոտ շատ լավ վաճառվում է կամ կամի բրոշկաները։ Նույնպես ամուսիներով են զբաղվում։ Ահա ամուսինը փայտից պատրաստում է այս սրան այո կինը կոմիտասն է նկարված չէ այս մեկի վրա իսկ կինը նկարում շատ պատանջան հայուհիներ, տահերներ, ունենք նաև այսպիսի սիրուն զամբյուղներ, ձեռագործ, որ մեր Արցախի աղջիկներից անում, Էլինան Ունենք այսպիսի բրոշկաներ, որոնք բնական կաշվից են, նռենի քարեր են, որը պատրաստում է էլի մեր արցախցի Անահի։ Անահիտը, այո, ես Անահիտին գիտեմ, մենք հա։ առիթ ունեցել ենք ծանոթանալու։ Սրանք նույնպես մեր աղջիկներն են պատրաստում, լունա, ինչեր են սրանք։ Սրանք մազակալներ են, մատանիներ են։ Այո, այս մատանիները նույնպես բնական ծաղիկներից է։ Ա ականջողեր ունեն, որը նույնպես Արցախից աղջիկներից է պատրաստվում, կավից է, կավից պատրաստած ու են սիրուն նկարած։ Հիմա շատ-շատ Արցախի աղջիկներ իրանք են ինձ հետ կապնվում կարելի է մեր աշխատանքներից էլ բերենք ու ես սրտանց սրտանց ընդունում եմ լինի մեկ բան, երկու բան, բայց ընդունում եմ գնահատում Ես հպարտությամբ եմ ասում, որ մեր Արցախի աղջիկներն են պատրաստում։ Այս բաժնում ունենք նաև գեղեցիկ զամբյուղներ, որոնք ելի երևի բնական փայտից են, հա, պատրաստված։ Այո, ինչպես մեր աղջիկներից է պատրաստում, հայրիկի հետ միասին։ Հայրիկը տուփն է պատրաստում, այո, ինքը վրեն նկարում է։ Լիլիա Տոնյան։ Լիլիա Տոնյան։ Դրամապանակներ։ Դրամապանակները բնական կաշվից են, նույնպես ձեռագործ են։ Բացիկներ ունենք, նայեք ինչ ստիլն է գների մասին խոսենք, ես տեսնում եմ, որ այնպես չի, որ էժան գներ են, այո։ Ասեմ, եթե արտադրամասա, օրինակ Արմանը, իրանց գները բավականին նորմալ է, թե ցանոթանա։ Բայց ձեռագործ աշխատանքները, ինչպես դրամապանակներն են բնական կաշվից, բնական կաշվից, այո, ինչպես այս պայուսակներն են, դրանք ձեռագործ աշխատանքներ են։ Գնահատում է թե թելի գիննա, թե աշխատանքի իրանցը իհարկե տարբերվում է։ Նայեք ունենք փայտից պայուսակներ, այս պայուսակը, այո, այո, փայտից է։ Ինչ գեղեցիկ։ Փայտից ու վրան նկարած։ Սրանք իհարկե արժեքը 25000։ Այո։ Ինչպես նաև որացա մասը խաղալիքներ ունենք, որոնք նույնպես մեր աղջիկներն են առան։ Դիտեպ ասեմ մեր խանութը մեկ առավելություն ունի, որ մենք անհատական պատվերներ ենք ընդունում։ Այո, թե ծիրանեն, թե կամկամին, թե աղջիկների ձեռագործ աշխատանքները, հա, որը ընդունում ենք անհատական։ Մեկ ինչ չափսի անհատական ձեր տարով Ռամելա, փորձել եք հայկականը ներկայացնել նաև դրսում, արտերկրում։ Կան համագործակցության եզրեր, մտածել եք այդ մասին։ Անկեղծ ասած, չէ, բայց ունենք աղջիկներ, որոնք ուղարկում են իրենց պայուսակները ու մեզ մոտպես գովաստելու են։ Այո։ Ունենք, այո, անկեղծանամ ունենք աղջիկ, որը կան ֆոտոներ անի մեզ համար, հենց Ամերիկա ուղարկելու համար։ Ուրեմն դա եւս մեզ կօգնի եւ նաեւ կխթանի որպեսի հայկականը նաեւ դրսում ավելի տարածի։ Այո, հաճելի է շատ, որ մտնում է խանութ ու վերջում ուրախ ասում են, ինչ լավ է վերջապես հայկականը։ Դա ինձ ավելի է ուշ տալիս ու ես միջև հիմա նորից ու նորից գիշերները գնում եմ տուն, ելի փնտրում եմ նորություններ։ Էլի նորություն։ Այո։ Էլ ինչով կուզենայի խանութը համալրեիք ասում։ Երևի մինչև դեկտեմբեր կավելացնենք բաժակներ կերամիկայից, կավից, շարֆիկներ, որոնց վրա նկարած կլինի եւ այդ բոլորը կանի մեր Արցախի աղջիկներից մեկը Վարդիթերը։ Իրա հետ ենք համագործակցելու։ Ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ, այո, բարի, շատ հաճելի է։ Ռամելա ջան, ես որքանով գիտեմ, նաև Արցախում շորեր են կարում, չէ՞, ունենք կարի արտադրամասեր, այո, հենց ձեր հաքի։ Այո, հենց իմ հաքի զգեստը Made in Արցախ։ Made in Արցախ։ Այո։ Չեք փորձել նաև Made in Արցախի հետ համապատասխանել, նաև մի առանձին սրահում ներկայացնել հակուս։ Մտածում եմ այդ ուղությամբ խորհուրդ են տալիս կոշիկներ եւ շորեր, բայց դեր մի քիչ աշխատանքս լավ գնա, միգուցե դեր կանեմ։ Այ օրինակ կոշիկներից խոսեցիք, հորթային տարիներին Հայաստանում հատկապես հայկական կոշիկները շատ լավ համբավում էին եւ ես չգիտեմ կոշիկներ ինիկատիուն եք Արցախում արտադրված թե Հայաստանում։ Չէ, ճիշտն ասած Արցախում չգիտեմ, բայց Հայաստանում շատ գիտեմ հայկական արտադրանքի շատ ворակով, որտեղից ես էլ եմ պատվիրում ու գոհ եմ։ Մտածում եք նաև այդ մասին։ Մտածում եմ հատկապես պատերազմից հետո եւ երբ իրադրությունը հաջախակի է փոփոխության ենթարկվում մեր սահմանում լինում են դրամատրություններ, որոնք ազդում են գործարար ոլորտի վրա։ Այո, իհարկե, մեզ վրա նույնպես ազդում է։ Խանութը բացելուց սկզբից լավ աշխատանքը գնաց, հետո այս օրերը լարված իրավիճակից իհարկե մեր մոտ էր զգացվում շարժ չկար, տխրեցի, որովհետև նորաբաց խանութ է, արդեն վախում էի, սենց պիտի լինի, ինչու արեցի, բայց ինձ հավաքեցի, ասեցի, չէ, եթե սկսել եմ, պիտի անեմ։ Ու այդ հարցում ինձ շատ օգնում է իմ ամուսինը, որովհետև ինքը ինձ ստիմուլ է միշտ տալիս, ոնց որ ասում են, մոտիվացնում է, այո, որ լավ կլինի ամեն ինչ, աշխատի, կոմոդ կստացվի։ Դա օգնում է ինձ։ Դեռևս շատ շուտ է վաղ է այդ մասին խոսել, բայց այնուհանդերձ շարժի մասին խոսենք, չնայած այդ իրավիճակը, որը դուք ներկայացրեցիք, այնուամենայնիվ գնահատում են զուտ հայկականը։ Այո։ Սկզբից որ բացում էի խանութը, շատ-շատ էր ինձ ասում էին պետք չի, մի արա, այո չի գնահատվելու, թանկա, քիչ ես գտնելու։ Իրոքից շատ են այդ զույցները անում, մի կողմից վախենում էի, մի կողմից ինքս ինձ ասում էի, չէ, ես կապացուցեմ, որ տենիս չի, որովհետև ես ամեն օր փնտրելով հասկանում եմ, որ ինչքան մեզ ունենք տաղանդավոր մարդիկ, տաղանդավոր ազգ ենք։ Այո, օրից օր ես սիրուն գործեր եմ հա, գտնում ու համոզում եմ, որ ճիշտ եմ արել, որ հենց հայկականն եմ որոշել։ Ոչ մի բան ձեզ չհուսահատեցրեց։ Ոչ։ Սկզբից հետո չէ հիմա ընդհանրապես չի անում, որովհետև տեսնում են, որ մտնում են, գովում են, թակարակ ասում են, ինչ լավա որ հայկականա վերջապես, շատ ուրախ եմ։ Դա ինձ ավելի է օգնում։ Մենք աշխատում ենք, ավելացնում ենք, հույսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի, խաղացում կլինի ու մենք էլ կաշխատենք։ Այո, իհարկե դա ողջունելի է։ Ես իմ հերթին շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ նորաբաց խանութի կապակցությամբ, հուսամ, որ այն դրամատրությունը, այն մարտական դրամատրությունը, որով մտել ես գործարար ոլորտ, ինչև վերջ այդպես կուղեկցի քեզ։ Այո, շնորհակալ եմ։ Իդեպ առիթից օգտեմ, ասեմ, որ մենք արդեն ունենք մեր նվեր տոբրակները, ունենք նվեր քարտերը, տոն օրերին համեցեք։ Լավ, շատ բարի։ պետք է վստահ լինես քո գործերում եւ որոշումներում։ Նաեւ ոգեշնչված քո գաղափարներով համբերատար հաջողության ճանապարհին։ Այսպիսին էր այսօրվա գործարար Արցախը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։